Херлі жаршынның юрри. Хевеляныш ене мағырланать, пәлічіне пәліч шав духать, Вайлаши жем жижеч, кужа газать, Шишне жем аслади авадать, Тавылдузан клеть пір ялалла, мне еда спек, Пәлітсем жваща шав малалла, Шут хевелеха не хуплас пек. Савнаду замундан, эс ангра, шумырчаза хитсе каевал, Тышманзем тавалбек шавлаще, чуханзынешізе ярас пек. Туппы бире пір береше, шыммажака прагаспек, Туба за Сибире радас щук. наш канашсем бурджухне. Тышман, эбірзіре паранас щук, кығырзінче сывлыш пурчухне. Шумырхышын шерем, ежер небек комунозем үссе кайшха, ирдешха варчазем шилдавалбек, тарзем тарзем тибешха. Тышман пулли тивзе амантсасын, әлі хергізем пәтнеғал. Екам білет, Перзе вілерзесін, чухынзен вайызем, пәтмен ғал. Аманзасын ұйтса жүрес пульмә, канаш пире әмір манас шук. Вілзесін де вілні улбут чухын юнне әмес шук. Азап әлі хибе курас пульмә, улбуцине әмір тайылме. Пұр де пірбек, Пуян бульме, чухынзіне хыех таялі. Улбут, хурадашман, ылғанлы бұл, чухын бұшнежзе таныжын, чухын эс сыва бул, чундан вардан савын коммунажын. Хорош же ирде, тышман пәде, чухынзіне шуды куны жиде, пәрлі күнжул тибе, ваю кере, савынза бұрынма, мел жиде. Шкул алыге ужілі чуған валли, Шандалык улжыне чываш валли. Анжақ, ирек тумаш ухыштытсан, юлашки вазине каларар, телейлі бұрынма кымыл бұлзан, хураташман зіне хвалар.